Gabriel Durutilekin, Kalakan. Joan den asteko hildotik, zurekin txegituko dugu, Gabriel, egunon, eta hesiak, aipatzen ditugu hesiak, eta sasiak ere, bon, horien mosteak, eta azkenean denak baliagarriak izaiten aldira. Ikilibri batean. Eta eta badira aspalditik horri buruzari direnak, beraz eh, sasi sasiak kendu eta hesiak ezari, hesi landatuak ezari, eta hesi landatu horiek, eh, badira estudiok eginak, somat metretaik behar diren, eta nola, nola antolatzen aldiren, eta zemoski nemeiten alduten, ezen horiek e, mozten aldira, hoita ustutetaik, eta emiten dute e, arau, eta horiet, horiet denak ez dira, Eh, horietenak ez dira lange hio noiz eiteko, zenbat dira horiek egiten dituzten masina berezi batzu, mozten dute eta, eta biltzen eta eta sehatzen egiteko plaketa edo batzu. Eta hortan bada, uste dut, banan horien, horien denen bultatzeko e, behar da lehenik gokoa. E, eh? zue bizi izan abalimazia ezin soportatuz e, lapar bat filfer baten azpian, e, alamre baten azpian, e, ez, ez, zira ono ontua hori buruz abiatzeko. Behar da, gogo eta bat egin, eta eta eta behar ba, pixka bat e, hautatuz e, landareak, e, fruituak ekartzen bat dituzte zu gaztena bat, edo gaztena tursta batek fruitu zumitek erriko dut, zu erdiak jan dute, edo behiek jan dute gaztena hua, eta, eta hori edenak e, behar dira sartu baikorki. Zuaitza etxai bat bezala ikusten badu baitek, biztan da, ez da, ez da harrenako egina, eta ono alambre saltzarek badute istapaten eh, <laughs> abasteko. Baran bon, uste dut hale, e, eh, emeki emeki, e, eh, arua kanbiatze horrek, eta idorte luzeak irriskatze behituko, aurten uh, uda ba, indu ure, utxu, utxu, banan eh, ez du beti hola eginen, eta egiten dokute hemendik uh, hat izanen direla aldaketak eh, aroari buruz. Eta behar ba, hasteko ez balin bade, bon, ez dute gana hoita hamar metretai behar direla esiak landatu, banan itzuli itzuli atxiki, atxiki pixka bat landatuz eta eta mozkiatuz eta hola atxiki zendako ez. Eta, eta hoi, da etxiko zurare, etxiko egurare hor gugubil balitake eta hori denak karkulatuz, behar ba, banan hori buruz abiatzeko behar da gogo eta berri bat. Hala, gogoeta eta gogoa, bako txain gogoa ere, eh, ze harreman duen uh, eh, um, naturalekin. Uh, eh, Aipatzen uh, zinuelaik um, asasia, uh, baina asasietan ere, badira fruituak ere, eta xori frango ere, uh, gordetzen dia hor, xo uh, egiten bada, hori ere balio du. Bistanda, bistanda, eta xori horiek ez pulita dira koz bakarrik, horiek zer nahi ma jaten dute. Eta horta behar hori ere behar da ikusi, eta sasian kafiak eh, egiteko, bizten da, eta, eta maruriak, eta badasko horiet, horietarik. Gero egiten alda ere, balitazke ere, e, nahi bauzu, e, eh, fruitu dun, hesiak. landatzen baduzu, emazu hamar metretaik, lehenu dentzituzten hamar metretaik, e, landatu ah, eta sarondo bat, eta eta eta bo, hamar metreheetan ez eruen kontra-kontra banan. Eh, nahi bauzu lehen, lehen gondotik eta bizpairu metretan lehen landaretipi oraiko badira eh, beste haien txuri, badira beste, beste asko landare, ikatzen aluzkete beste foitu batzu, eta eta zendako ez, eh, badan hori beste lan bada. Kalakan Chronica, Gabriel Durutilekin.